Gün ərzində hansı saatlarda elm tələb etmək daha bərəkətli olar? Deyirsən ki, qardaş, gün ərzində hansı saatlarda elm tələb etmək daha bərəkətlidir? E, elm ümumiyyətlə tələb eləyən adamlar iki şeyə fikir verməlidir. Əzbərlənən elm var, bir də təkrarlanan elm var. Əzbərlənən elmə gəldikdə Qurani-Kərim ola bilər, hədis ola bilər, müəyyən elmi məsələlərdə sələf-i salihin sözləri ola bilər və yaxud da elmi məsələlərdə e, hər hansı bir ibadətin şərtləri, rükunları, vacibləri, sünnələri və yaxud da bidətləri ola bilər. E, bu cür əzbərlə ilgili olan şeylər adətən yaxşıdır ki, sabah namazından sonra olsun, fəcirdən sonra olsun. Çünki o zaman insan yatıb durmuş olur, zehni daha təmiz olur. Və əzbər məsələsində zehin təmiz olmasa, e, əzbərləmək çətindir. İkincisi də əzbərlənsə belə, zehin təmiz olmasa, insanı tezliklə unudur. Qaldı, insan səhər namazından zöhr namazına kimi e, əzbərlə məşğul olsa, sonraki vaxtlarda e, zöhrdən sonra və yaxud əsrdən sonra, məğribdən sonra və yaxud işədən sonrakı vaxtlarda əzbərlədiyi elmləri təkrarlamaq və yaxud da e, təkrar olunası elmləri bir də gözdən keçirmək vaxtı daha münasibdir. Amma bu fərqlidir. Ömrünü elmə həsr eləyənlə, aynı zamanda işlə məşğul olan və sonra elm oxuyanla. Bu ikisinin arasında fərq var. Ömrünü elmə həsr eləyən bayaq keçən kimi etmə, etməyi daha məsləhətlidir. Amma işlə e, işləyən adam, işlə məşğul olan adam, tutaq ki, bir insan işləyir, amma ömrünün bir hissəsini də elmə sərf eləmək istəyir. Bu belə qalır ki, e, səhər namazından sonra adətən insanlar işə getmir və o adam fəcr namazından ta duha vaxtına kimi, bayaq iş saatına kimi əzbər elmi ilə məşğul olsa daha yaxşıdır. Bir də işdən qayıtdıqdan sonra gözünün acısını alıb biraz yatıb e, tutaq ki, məsələ zöhrdə qayıdır və yaxud da əsrdə qayıdır və s. kimi e, yatmazdan qabaq da belə deyək qısa şəkildə e, əzbərlədiyini təkrarlayıb və yaxud da elmi olan məsələləri gözdən keçirib oxumaqdır və s. kimi belə etməsi daha məsləhətlidir Allahu aləm.